yake lakini kila fakara ambayo tumeisoma kila paragraph ambayo tumesimama ndani yake tumeweza kuichambua aa, ah, kwa makini na tukapata yale mafunzo ambayo tulijaliwa kuyazungumzia na kuyafahamu ni matarajio yangu na imani yangu kubwa kwamba uh, hadithi hii imeweza kutufungulia milango mizuri ya kielimu na milango mikubwa ya ufahamu na al-amalu salih mambo ambayo yanamwezesha muislamu kusongeza imani yake mbele kwa sababu uh, mu'taqad na mabda ya muislamu huwa anna al-imana yazid wa yanqus imani inazidi na kupungua mambo kama haya yanaposomwa visa kama hivi vikubwa vikubwa muislamu anapovisikia anapovisikia bila shaka vinatakiwa vimjenge muislamu imani yake ikue zaidi na yaqeen iongezeke na thabat iwe imara zaidi ukikumbuka wale wenzetu waliopita nyuma waliopitia visanga hivi vizito vya kuteswa mateso ambayo si kawaida wala si rahisi mwanadamu kuyasawirisha katika fahamu yake na akili yake lakini kuna watu ambao waliteswa mateso haya kwa sababu walisema la ilaha illa Allah kwa sababu walimwamini Allah jalla jalalu la ilaha ghairu wala maabuda siwa wakamwabudu yeye peke yake wakateswa na wakaangamizwa kwa njia iliyokuwa mbaya zaidi kwa hivyo hii ndio lengo hili ndilo lengo ambalo limetuwezesha kusimama uh, msimamo huu ambao tumeuchukua na kusoma zile mawakif zilizokuwa katika hadithi hii ya 30 kuna bakia somo moja peke yake funzo moja ambalo nilikuwa la mwisho la hitimisho la, la, la kisa hichi kisa cha ashabu al-ukhdud hatujalitaja funzo hilo kwa hivyo katika darasa ya leo tutakamilisha hadithi hiyo ya 30 kwa kutaja <clears throat> hili fundisho la mwisho na faida ya mwisho inayoambatana na hadithi hii tukimaliza hapo ndipo tusongee mbele katika hadithi ya 31 iliyomo katika kitabu cha riadho as-salihin baada ya kutaja maneno ya mwisho tulifika katika maneno ya mwisho kabisa ya mtume alayhi salatu wasalam yule kijana mtoto mchanga alipozungumza akamwambia mamake <clears throat> ya umma isbiri fa innaki ala alhaq subiri kwani wewe uko katika haki kwa hivyo ingia motoni akaingia motoni na mwanawe baada ya kuwa kule nyuma kama alivyotuambia mtume alayhi salatu wasalam taqaasat alisita kidogo kwa sababu ya rahma ya mama na shafaka na hanan aliyokuwa nayo mama katika moyo wake kumwogopea yule mtoto wake mchanga akijua kwa yule mtoto atamtia motoni ili hali yeye hana makosa sasa baada ya tukio hili lote tunamaliza kwa kutaja faida ya mwisho na faida hii kwa hakika ukiangalia katika hadithi huwezi kuipata inarudi yao inabidi hii faida urudi katika Qur'ani tukufu uisome suratul buruj ndipo utaipata huko faida hiyo faida hapa wanazuoni wanahitaja ayu alikhwa wanasema katika hadithi hii faida ya mwisho bayanu ndani yake kuna kubainisha saati rahmatillah liibadi ndani yake hadithi hii inabainisha upana na ukubwa wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake almudhnibin waja wake ambao wamefanya madhambi mahma azuma dhanb namna dhambi hilo litakavyokuwa kubwa basi Allah subhanahu wa ta'ala bado anafungua mlango wake wa rahma wewe kosea utakavyokosea fanya madhambi utakavyofanya yawe makubwa namna gani walau balaghat dhunubuka anana samaa hata madhambi yako yakafika katika upeo wa mbingu lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia milango yake ya rahma iko wazi na milango yake ya tauba iko wazi kitu kimoja tu wewe wahitajia ambacho unachokihitajia ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala akujalie tawfik ulete hiyo tauba kwa sababu tauba yenyewe inahitaji tawfiki si kila mtu yatubia watu hufanya madhambi watu hufanya makosa lakini muislamu ahitajia kumomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe tawfik ili apate kutubia akishapewa tawfik ya kutubia atubie kisha ndio Allah subhanahu wa ta'ala amsamee haya maneno mpaka muyafahamu vizuri narudia kule mwanadamu kuomba msamaha ni mpaka kwanza apate tawfik ya Allah subhanahu wa ta'ala ya yeye kujaliwa kuinua mikono kumwambia ya rabbi ighfirli يا الله تب علي ile ni tawfiki ya allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna watu wengine ambao wanafanya madhambi lailan wa nahara sirran wa alana lakini hawapawi tawfiki ya kuomba msamaha kwa hivyo wanakufa hivyo hivyo na madhambi yao wal iyad billah ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu wale watu watatu alladhina khulifu kama fi surati at-tauba kisa cha katika vita vya tabuk tumesoma maneno haya katika hadithi za nyuma Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma taba alaihim liyatubu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia tawfik ya kuomba tauba ili wapate kutubia kitakaoelewe hiyo tafsiri vizuri usije ukatafsiri ukasema kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe akawapa tauba ili wao wapate kutubu itakuwaje haiendi hivyo maana yake ni Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa tawfik ya kuweza kutubia liyatubu ili wapate kutubia ndio Allah subhanahu wa ta'ala samee inna Allah tawwabun rahim Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi ni mwenye kupokea tauba na ni mwingi wa huruma kwa hivyo inahitajia nini tawfik ya kuomba tauba sasa hii tawfiki ya tauba ndio walioikosa wale watu waliofanya hivi visanga vikubwa haulai alladhina qamu bihadhihi aljaraim albashi'a hawa waliofanya maovu haya makubwa mabaya kabisa hawa walikoseshwa tawfiki ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatupa ishara anatupa ishara kwa mbali au kwa wazi ya kwamba lau wangetubia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia angewasamehe pamoja na haya yote waliyoyafanya naam pamoja na haya yote walioyafanya wakatia watu katika mashimo ya moto watu wakagawanywa waka wakagawanywa waka vichwa vyao nusu mbili na misumeno aljawab naam wangetubia Allah subhanahu wa ta'ala angewasamehe hakuna dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala halisamehe lakini shida iliyokuwa hapa ni kuwa hawa hawakupewa taufiki ya kutubia ndio anasema thumma lam yatubu halafu hawakutubia falahum adhabu jahannam hal tabu ma tabu hawakutubia kabisa kwa hivyo ile jaza aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio itakayowafikia falahum adhabu jahannam walahum lahum adhabul hariq hiyo ndio itakuwa malipo yao lianahum ma tabu kwa hivyo ayu alikhwa msingi wa maneno haya ni kufahamu tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala litawba bi an yad'u almuslim an yuwaffiqahu Allah tabaraka wa ta'ala litawba Allah subhanahu wa ta'ala amlete tawfik ya kuomba tauba na kutaka tauba ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atubie makosa yake au amsamehe makosa yake hili ndilo funzo la mwisho na faida ya mwisho inayotokana na hadithi hii ni muhimu sana kuifahamu na kujua ule yani ule ukwasi na ukubwa wa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala hivi leo wanadamu hawa juu ya madhambi na aina hii walioyafanya lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa tayari kuwasamehe naam alikuwa tayari kuwasamehe kwa hivyo yale madhambi ambayo pengine mimi na wewe tunayafanya huwezi kuyalinganisha hata kidogo na yale yafanywa na hawa lakini pamoja na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala arada lahum at-tauba aliwapa chance ya tauba hawakutubia liannahum ma wufiqu ilaiha hawakupewa tawfiq ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمرضاته وان يوفقنا بان نتوب اليه سبحانه وتعالى tumekamilisha hadithi hii na maneno yote yanayohusiana na hii hadithi walilahi alhamd sasa tunakwenda katika hadithi inayofuata nayo ni hadithi ya 31 ya hii hichi kitabu cha riadhu salihin labda isipokuwa kama kuna mushkil kidogo au kuna istifsar inayohusiana na hii hii hadithi ya 30 kama kuna mtu ana suala la hadithi ya 30 peke yake tusitoke nje ya hadithi 30 kama swala lingine tutalipeleka mbele mpaka siku yake inshallah taala naam tafadhali ya sheikh نعم نعم والله تعال قريب انا ما اسمعك اقترب جوابك قريب سيكوسكي بزور ايوه نعم. اه احسنت احسنت احسنت كي كجانويت هو يا وليزا اين محل الشاهد في هذا الحديث يوابي محل الشاهد كتك حديثه iliyomfanya Imam an-Nawawi bi an wadha hadha al-haditha fi bab sabr hii hadithi mahallu shahidi yake iko wapi akaiweka katika mlango wa sabr ndio auliza swali lake kijana huyu nani atamjibu nani atamjibu katika hawa waliohudhuria jawabu ya swala hili la ndugu yetu hadithi hii iko wapi mahallu shahid iliyomfanya imamu nawawi akaiweka hii hadithi tahta bab sabr eh ilikuwa iweke wapi اين كان الاولى ان يضع هذا الحديث تحت اي باب باب التوبه ها باب التوبه لكن لم يذكر التوبه في الحديث ما ذكر التوبه في الحديث هاي نعم atamsaidia jawabu naam ya ustadh احمد اما yule nyuma ustadh man haya ahmed naam قول الغلام ها آه. ايوه ها آه. ايوه احسنت احسنت هذا هو الجواب قول الغلام الرضيع الصغير لامه يا اماه اصبري فانك على الحق kwa hivyo yule mtoto mdogo alipomwambia mamake subiri kwani wewe uko katika haki ndio mahali shahid iliyofanya hadithi hii ikawa chini ya babu sabr wala si hapo peke yake hadithi hii yote kuanzia kule nyuma paka hapa yote ni kuhusu sabr wewe unafikiri mtu akiwekewa msumeno kito chake kinagawanywa mara mbili yahitaji ila sabr au la yahitaji ila sabr matin sio sabr ya kawaida asabr ala taa wa sabr ala aliman wa thabat kwa hivyo sabr kubwa hiyo inahitajia hmm naam hakadha kwa hivyo hadithi yote kuanzia kule nyuma yale mateso watu waliopata watu kutiwa motoni yote hii ni sabra naam al الغلام الغلام ايش فيه ها ايوه نعم الراهب وجليس الملك نعم ينشران بالمنشار ايوه نعم وصبر أي هذا جواب للاخ احسنت هو جوابه ان يتوقع حماسه كبيسه ما شاء الله جواب ياك aeleza kwa undani zaidi tamam fa idha aradta tafsil wa mazid fi hadha aljawab tarji' ila al-akh insha Allah ta'ala na'am sharh yake ipana zaidi na'am na'am masa na'am ina kuchukua kwa ile njia ya ya kuchukua mungu mmm Mm. Haya, auliza ndugu yetu hapa, mkiongozi ambaye ni Muislamu, umesema Muislamu ambaye ameua watu wengi kwa dhulma au kwa, kwa vipi alimeua na utawala kwa nguvu akawaua, kisha akafanyaje? Akajiuzulu, akaondoka baadaye halafu wakaja watu wengine baada yake sasa swali lako ni wale watu watamfanyaje awachwe au au kumiwe haya hili swali halihusiani moja kwa moja na hii hadithi yetu hili swali linaingia katika milango ya babu siasa sharia na babu al-aqaid al-ukhra masail al-imama na masail al-hukm masail al-sultan haya katika hadithi hii tukifungua milango hiyo inabidi tuingie katika katika nyanja zingine kwa hivyo utatupeleka mbali utatupeleka mbali kwa sababu hapa tunazungumzia mfalme ambaye alikuwa ni kafir dhal dhalim taghi na aliwaua watu kwa makosa na kwa ubaya na kwa dhulma naam na kwa dhulma wa na waislamu wakati huo walikuwa mustadhafin hiyo unayotaja wewe ni hali nyingine tofauti kabisa ni hali nyingine tofauti inatofautiana na hii ambayo tulionayo wazi naam naam sheikh labda ile swali la mwisho kisha ndo twende mbele naam ya akhi ina inafa inafaa بين فراسه وكرامه ايوه الفراسه نوع من انواع الكرامه الفراسه نوع من انواع الكرامه ile firasa yenyewe ni katika jumla ya karamati فبينهما عموم وخصوص فكل فراسه كرامه وليس كل كرامه فراسه تمام نعم طيب twende mbele katika hadithi inayofuata ya ikhwan hadithi ya 31 Imam an-Nawawi anasema an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra bi imra'atin tabki 'inda qabr Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam marra bimra'atin alipita siku moja pahali akamwona mwanamke mwanamke yule alikuwa katika kaburi amekaa pambizoni au bavuni mwa kaburi tabki yuwalia inda qabr katika kaburi au kwenye kaburi faqal akasema kumwambia yule mwanamke ittaqillaha wasbiri katika riwaya ya amata Allah ewe mja wa Allah ittaqillaha wasbiri muogope Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na takwa halafu uwe na subra subiri faqalat yule bibi akasema mwanamke sahabia akamwambia innahu lam yusibka ma asabani wewe hujafikiwa na haya yaliyonifikia mimi riwaya nyingine na ziada ilaika anni kaa mbali na mimi ilaika anni kaa mbali na mimi maana ilaika anni wanazuoni wanasema hii ni ism fa'il wanasema maana yake ni ismu fi'l amr afwan sio ism fa'il ism fi'l amr maana yake ni tanaha au ibta'id kaa mbali na mimi yani wachana na mimi sasa yule bibi akamwambia mtume alayhi salatu wasalam mtume amwambia ittaqillaha wasbiri yule bibi akamwambia ilaika anni wewe kaa mbali na mimi kwa sababu haya yalionifikia wewe huyajui wala wewe hayajakufikia sahaba Anas bin Malik asema walam ta'rifhu wala yule bibi hakuwa yumjua kwamba huyu ni mtume sallallahu alayhi wasallam yani ma arafathu tume akaondoka akaenda zake akaja mtu pale akamwambia faqila laha akaambiwa yule bibi katika riwaya nyingine aliyemwambia ni sahabi jina lake aitwa al-Fadhl ibn al-Abbas akamwambia innahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huyo aliyekwambia maneno haya ittaqillaha wasbiri ni mtume sallallahu alayhi wasallam yule bibi akaingiwa na mshtuko mkubwa katika moyo wake katika riwaya nyingine ya muslim akajiwa akahisi na hali kama ambaye atakakufa hali ya mauti ile hofu na haiba ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipoisikia la kumbe huyu alikuwa rasulullah aliambia yule ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikwambia itaqillaha wasbiri wewe umwambia ilaika anni wachana na mimi haya yalionifikia mimi wewe huyajui wala hajakufikia ah mwanamke akashikwa na mshtuko mshtuko mkubwa sana akahuzunika akakimbia mbio akaelekea mpaka katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam atat baba an-nabii sallallahu alaihi wasallam akaja mpaka katika mlango wa mtume alaihi wasallam nyumbani kwake alipofika nyumbani kwake katika nyumba ya mtume falam tajid indahu bawabin hakukuta katika nyumba ya mtume au mlango wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakuta bawabin bawabin ni jamu bawab bawab ni mlinzi wa mlango hajib bawab ni walinzi wa milango yule mtu ambaye ni security guard anakaa pale mlangoni akifika pale akaona hakuna security wala hakuna mtu yalinda mlango wa mtume sallallahu alaihi wasallam akabisha mlango akatoka alipotoka mtume alayhi akamwambia ya rasulullah lam a'rifka lam a'rifka ya rasulullah mimi sikukujua pale uliponiambia ilaika anni mimi sikukujua kwamba wewe ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam huku machozi yamlenga lenga yuko katika hali ya ru'b na hali ya hofu katika riwaya nyingine inasema wallahi ma araftuka ya rasulullah akaapa asema wallahi ya rasulullah sikukujua tume wetu sallallahu alaihi wasallam akamjibu kumwambia inma as-sabru 'inda as-sadmati al-ula انما الصبر عند الصدمه الاولى thawabu ya kusubiri inalipwa pale katika mpigo wa kwanza hapo ndio thawabu ya kusubiri inashuka yule anayesubiri kikweli kweli ni yule anayesubiri pale mara ya kwanza anapofikiwa na mtihani sio baadaye pale mara ya kwanza unapopata msiba mara ya kwanza unapopata jambo zito la kukupeleka mbio na kukushtua ukasubiri wewe ukakita na subra hiyo ndiyo subra inayotakiwa kisheria na hiyo ndiyo subra ile inayolipwa inayosema katika Qur'ani thawabu yake inma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ndio hiyo inna allaha ma'a sabirin ndio hao sio baadaye baadaye muda ushapita ushaanza kusahau sahau sasa ndio wasema lakini wacha nisubiri hapana wanazioni hiyo wanaita sabru taslia sabru taslia ni subra ya kujipumbaza lakini subra ya kweli kweli ni ile inayokuja mara ya kwanza sasa pale mtume alayhi wasallam alipomwambia mara ya kwanza ittaqillaha wasbiri pale angelisubiri ndio angelikuwa amesubiri sawa sawa sio pale alipokuja baadaye iko wazi nafikiri ikhwan hadithi hii kwa hivyo risala ya hii hadith kabla hatujaingia kuchambua zile fawaid risala na ujumbe uliomo katika hadithi hii ndio iliyompelekea imamu nawawi kuiweka chini ya babu sabr hii subra iliyoko hapa ni as-sabru ala al-masaib as-sabru ala madha al-masaib ni juu ni subra juu ya misiba na juu ya mambo mazito yale mambo ya kutingisha uh, imani ya muislamu na inayomtingisha hali ya muislamu utasubiri kiasi gani hadithi iliyopita ya 30 ni asabru ala madha ala taa hii hapa ya 31 ni asabru ala almasaib unapofikiwa na msiba sasa pale msiba unaokushukia mara ya kwanza unatakiwa usubiri ukifeli hapo ukija ukisubiri baadaye hakuna thawabu ya subra sabibi tena kwa sababu hapo mbele itakuwa ni taslia subra ni hii mara ya kwanza hapa kama alivyotaja mtume alayhi salatu wasalam inna masabru inda sadmati alula katika ule mpigo wa kwanza unaposhuka pale unapoondokewa na mtu wako kipenzi chako ameondoka sasa wakati alipoondoka pale wewe uta, ile moyo wako utajisubirisha namna gani ile ndio subra sasa sio baada ya wiki moja sio baada ya mwezi alafu asema ah, lakini nasubiri ah, ah pale siku hiyo yalipotokea yale yaliyotokea mambo mazito alipokukabili ile siku ile ukasubiri ndio hii ndio subra ambayo wanazuoni wanaikusudia wanaposema inna mtume alayhi salatu wasalam alikusudia aliposema inna masabru inda sadmati alula hii hadi hii sadma alula tuje katika fawaidul hadith tuje katika fawaidu alhadith sasa fungua fahamu yako vizuri tuangalie fawaid alhadith na takhrij alhadith ahsant ndugu yetu hapa tukumbusha kwanza azwul hadith au takhrij alhadith ingawa tamko la takhrij alhadith katika ilmu ya mustalah alhadith ni pana zaidi kwa hivyo hapa tunakusudia takhrij tunakusudia azu azu alhadith ni kuiregesha hadithi hii katika vitabu vyake vya hadith kwa hivyo tumeisahau ilikuwa hii hatujahitaji hii hadith ayu alikhwa imam an-nawawi anasema muttafaqun alayh muttafaqun alayh kisha akaweka riwaya akasema wali muslimin tabki ala sabiyin laha kwa hivyo yule mtoto katika lile kaburi alikuwa ni mtoto wake yomlilia hadithi hii Imam Nawawi anasema mutafaqun alayh mutafaqun alayh maana yake amepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim Imam al-Bukhari amepokea hadithi hii katika kitabu al-Janaiz babu ziyarat al-qubur kitabu al-Janaiz mlango wa jeneza kitabu cha jeneza janais mambo ya janaza mlango ni babu ziyarati al-qubur kwa hivyo ukenda katika sahihi bukhari fungua kitabu janais uende paka katika mlango unaoitwa ziyaratul qubur utakuta hadithi imam muslim amepokea hadithi katika sahih muslim chini ya kitabu aljanais vile vile kama bukhari lakini mlango wake ni tofauti akasema babu sabri ala almusibati inda asadmati alula في الصبر باب في الصبر على المصيبه عند صدمه الاولى هذا هو تخريج الحديث او عزو الحديث واضح Tamam? Haya. Sasa tuje katika faida ya ikhwan, faida ya hadithi hii. Fungua fahamu yako vizuri. Sasa tunaingia katika kuichambua hii hadithi, tuchukue faida zake na zile ahkam zilizomo katika hii hadithi moja baada ya moja. Faida ya kwanza ya ikhwan. Anasema mwanachuoni Ibn Hajar Al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari. Faida ya kwanza anasema fihi bayanu ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-tawadhu'i والرفق بالجاهل فائده يا كwanza andika katika fahamu yako au katika karatasi yako ni faida muhimu sana hii hadithi faida yake ya kwanza asema ibn hajar bayanu ndani yake kuna kubainisha ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ile tabia aliyokuwa nayo mtume alayhi salatu wasalam min at-tawadhu tabia ya kuwa ni mnyenyekevu mtume alayhi salatu wasalam alikuwa mnyenyekevu down to earth humble man mtu wa chini mnyenyekevu hakuwa mutakabbir hasha lillah bil biljahil na alikuwa mtu ambaye sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mpole na watu ambao ni wajinga alikuwa anaamiliana nao kwa upole na kwa uzuri kwa hivyo faida ya kwanza tawadhu tawadhu an nabi sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu mtawadha ibn hajar ameitoa wapi ameitoa hii pale yule bibi alipokwenda katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema falam tajid indahu bawabin hakukuta watu wanaomlinda tawadhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam akaitoa wapi ibn hajar mafunzo haya aliyatoa pale yule mwanamke wakati hakumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini hakumtambua kwa sababu alikuwa ni mtu amejiweka kikawaida leo mtu akishakuwa na madaraka kidogo watu wengine akishapewa cheo fulani kidogo akishafika pahala fulani kidogo akishakuwa na pesa zake kidogo ana kitu fulani neema kidogo basi ataka ajione yeye ni tofauti na watu wengine pale alipo watu wote wamtambue kwamba fulani ashakuja kulingana na vile anavyojieka na vile alivovaa na vile anavotembea na vile anavo anavojigamba sasa wewe ukitaka usitake utamjua mtume wetu sallallahu alaihi wasallam lam yakun hakadha hakuwa namna hiyo kabisa aweza kupita hapa wakati wa masahaba akiwa amekaa sahaba yoyote aliyekuwa mgeni atoka nje atoki Madina ilikuwa si rahisi kumtambua mpaka aje aulize man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hawa watu waliokaa Muhammad ni yupi salawatullahi wasalamu alayhi kwa sababu mpaka kukaa kwake alikuwa hakai katika njia ya kujionyesha kwamba yeye ni tofauti ati yeye akaa juu masahaba wako chini yeye akaa na kiti chake special pahali ya masahaba wakaa katika viti vingine a ah, a ah, viti anavyokaa yeye kiti anachokaa yeye ndicho hicho hicho kiti cha masahaba akikaa wa masahaba wamekaa katika jamvi na yeye anakaa katika jamvi aliwahi kulala katika busati bila ya godoro akiamka athari ya godoro imeambata katika mgongo wake Umar ibn Khattab radhiallahu anhu amwambia ya Rasulullah alam tukhbirna fanatakhidh laka wisada mbona ukutwambia tukakuletea godoro na mto hadha huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam timma fi tawadhu kwa hivyo alipita yule bibi hakumtambua hana bodyguard hana mlinzi hana security hana nani hana nani apita peke yake sasa hal kana yumkin lihadhihi almar'a an ta'rifa an sallallahu nabiy sallallahu alayhi wasallam la yule bibi hakulaumika kwa sababu hakuweza kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wakimjua mtume alayhi salatu wasalam ni masahaba kwa sababu waona msikitini na waona barabarani wanawake ilikuwa si kawaida si rahisi kumjua sio wote wanakuwa na msikitini wengine wako mbali sasa huyu ni mmoja katika wale wanawake walikuwa hawamjui mtume alayhi salatu wasalam tawadhu man tawadha lillah rafa'ahu Allah kwa hivyo funzo la kwanza ya ikhwani ma kana ibn hajar asema bayanu ma kana alayhi nabiy sallallahu alayhi wasallam min madha min atawadhu pili asema warifqi biljahil na ule upole wake tume alayhi salatu wasalam aliyokuwa nao katika kuamiliana na mtu aliyekuwa mjinga hajui mtume alikuwa akiamiliana nao kwa upole leo tuna watu wangapi ambao ni wajinga ni wajinga hawana elimu ya dini hawajasoma hawajasoma dini si maulama wala si mashekhe wala hawajahitimu hawajafika katika visomo vya juu wako chini bado kuna mambo mengi ambayo hawayajui wengine hawajui kutawadha sawa sawa wengine hawajui kuswali sawa sawa wengine pengine amevaa mavazi kimakosa labda hajui wao kama mtu amvaa cheni amvaa bangili muislamu kijana wa Kiislamu ربما la yadri jahil sasa wewe hamiliana naye birifqa kwa upole kuna mtu mwingine atakuja pale aanze kumkemea amtukane matusi mabaya sana matusi mabaya kabisa mtukane hal hadha min hadi nabii sallallahu alaihi wasallam la hadha lam yakun min hadi nabii sallallahu alaihi wasallam hadi nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuamilu aljuhal birifq alikuwa akiamiliana na watu wajinga kwa upole huyo bibi alikuwa mjinga hajui alipomwambia ittaqillaha wasbiri yule mke akamwangalia yule mwanamke akamwambia yule bibi akamtizama mtume alayhi salam akamwambia ilaika anni achana na mimi ondoka haya nilionayo mimi wewe huyajui mambo mazito hayaja kufika wewe ndio maana waniambia hivyo mtume akajua huyu mwanamke jahil hajui maskini akaondoka akaenda zake taratibu akushindana naye mimi na wewe leo kama kuona maneno kama hayo utamwambia wewe utasemaje maneno wewe unjua mimi nani wewe wanijua mimi nani hebu uliza uliza watu wakwambie mimi nani wasema au hakumtolea ukali wala hakumkemea wala akumtukana hata maneno mazuri ittaqillaha wasbiri katika riwaya ya amatallah ameanza hivyo amwambia ya amatallah ewe mja wa Allah mwanamke ittaqillaha wasbiri manake amemsikia yule bibi akitoa akitoa sauti katika riwaya zingine za Tabarani na nyinginezo alimwona yule mwanamke akilia kwa sauti akilia kwa sauti akamwambia ittaqillaha wasbiri subiri sasa alipoona yule mwanamke kumbe haya maneno hajayafahamu vizuri akajua ni jahila akaamiliana naye kwa upole kwa hivyo hili ni funzo ya ikhwan tunapewa sisi sote waislamu hasa hasa madaia maduat wanaambiwa kwanza an yatawadhu lillah wawe na tawadhu pamoja na juu ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaowalingania walinganie kwa tawadhu wale wanaozungumza nao wazungumze nao kwa tawadhu uwe chini yule anayezungumza naye wewe zungumza naye kwa upole anapokuja mtu kuzungumza na wewe msikize kwa makini zungumza naye kwa upole usimkemee hakuna matusi hakuna kutoleana ujeuri wala ukali kwa upole halafu arifq biljahil pale pale ukenda ukitawadha pale utaona watu wangapi hawajui kutawadha zungumza naye kwa upole mvute kando mwambie maneno mazuri usije ukamwambia wewe mtu mzima umri wote huu mpaka leo wewe unajua kutawadha sallala ah wewe uone haya bana hakuna maneno kama haya katika dini ya dao haya maneno ya kejeli maneno ya kejeli na maneno ya dharau si sawa yule ni jahil unatakiwa uamiliane naye birafiki nyumbani peleka upole peleka mafundisho nyumbani kwa upole mke wako kuna mambo mengine bado hayajui nenda naye kwa upole na taratibu watoto wako kuna mambo mengine hawayajui unakwenda nao kwa upole na taratibu mpaka ukiona sasa kumbe yale wanaoyafanya wanafanya ni kwa njia ya inadi na jeuri sasa wanabadilisha ile lugha unabadilisha ile tone unakwenda katika tone nyingine unakuwa mkali sasa kwa sababu ushaona kwamba hizi sasa ni inadi na haya wanayofanya ni mambo ya kusudi haya sasa wewe ni mlango mwingine lakini kuanzia ah, ah, unaanza chini kwa upole taratibu birifiki اذهبا الى فرعون اي اي نسمج فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لين ورفق هذه هي دعوه دعوه الدعوه الاسلاميه المبنيه على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم تونا ketika funzo la pili funzo امام ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني ibn hajar al-asqalani bado aendelea kutuambia katika fathul bari asema hadithi hii vile vile inatueleza mulazamatu al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar inatueleza hadithi hii umuhimu wa muislamu kujilazimisha kuendelea mulazama ni kuendelea kuendelea kwa muislamu kuita watu katika kufanya mambo mazuri kuwalingania watu katika kufanya mambo mazuri na kuwakataza kufanya mambo mabaya hili ni jambo la kuendelea mtume halayhi salatu wasalam alikuwa kazi hii akiendelea nayo tunaiona wapi katika hadithi hii iko wazi anapita barabarani amuona mwanamke katika kaburi amekaa yomlilia mtoto wake am, amekufa pale kwenye kaburi amemzika amekuja kaburini pale amekaa yualia machozi na sauti yotoa kwa sababu ya huzuni kubwa riwaya nyingine imekuja yasema wakana tuhibbu hubban shadida na yule mama alikuwa akimpenda yule mtoto wake mapenzi makubwa ndio maana kila akikaa kidogo hivi akimkumbuka yuende paka kwenye kaburi lake yuakaa yualia tena kwa sauti tasih sasa mtume siku moja alipopita ndo akamwona akamfanyia kazi ya al amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar akamkataza pale itakuwa ni nahi anil munkar na akampa amr bil ma'ruf akamwambia ittaqillah wasbiri hadha amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar kwa hivyo ina maana kwamba sisi waislamu ya ikhwan funzo linalotokana na sehemu hii ni kwamba popote tunapopita barabarani nyumbani kazini wapi unapoona wewe pale popote kuna jambo ambalo haliko sawa rekebisha idha raa minkum man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi fabiqalbi wadhālika adhafu al-iman kokote unakokwenda wewe ukaona hapa kuna kitu ambacho kiko sawa rekebisha hapa kuna jambo ambalo kidogo limekaa makosa makosa zungumza pale فانا كنتم خير امه اخرجت للناس لماذا لاي سبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه هي اعظم سمه من سمات امه النبي صلى الله عليه وسلم الامه المحمديه من اعظم خصائصها ومن اعظم مميزاتها ومن اعظم سماتها الامر بالمعروف وكيوندوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam unakuwa sambamba na umma wa mayahudi na manasara hakuna tofauti lu'ina alladhina kafaru min bani israila على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kwa hivyo tukiwacha sisi al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar tutalaaniwa kama walivyolaaniwa mayahudi mayahudi wanapita barabarani mtu yuwazini barabarani amwambia songea mpite songea nipite zina barabarani kabisa mtu aweka machupa ya tembo pale barabarani Yohana amwambia songeze hizo chupa zako za tembo ziko njiani kama vile wewe unavyomwona mtu ashika tuma chupa ya tembo yuana kwa mkono wa kushoto mwambie kuna kwa mkono wa kulia hakuna amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ikiondoka badala yake hapo hapo anasema Allah subhanahu wa ta'ala inashuka laana kwa sababu wale bani israil alyahud lu'inu عندما تركوا ماذا عندما تخلوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقوا اللعن kwa hivyo ina maana ya kwamba umma wowote idha takhallat unapowacha kazi ya amru bil ma'ruf wa nahy al munkar vile vile utaingia katika tastahiqu la'na al-la'n min Allah azza wa jalla wal iyad billah unastahiqi vile vile la'na ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ili sisi tuwe mbali na la'na hizi ni lazima waislamu waendelee na kazi ya al-amru bil ma'ruf wa nahy al munkar taban ud'u ila sabili rabbika bi ish bil hikmati wal maw'izati al hasana unafanya amr bil ma'ruf wa nahy al munkar bil hikma na unafanya bil maw'izati al hasana tumia maneno mazuri tumia hikma sio ile amr bil ma'ruf wa nahy al munkar ya nguvu na kukosea watu heshima na kukosea watu nidhamu na adabu sio hiyo wewe utakurekebisha lakini makosa unayoyafanya ni makosa makubwa zaidi kuliko yale unayoyarekebisha na kuna watu wengine huwakosea paka baba zao babake pengine amekosea jambo fulani hivi ana makosa fulani hivi babake labda avuta sigara ubtulia bimithli hadhi al-amradh ni baadhi ya maradhi na makosa baadhi ya waislamu wanayo hadha qusur yujad inda baadhi al-aba wewe kama mtoto unajua ile qusur babako anayo zungumza naye maneno mazuri bil mau'idha al-hasana namna itakavyokuwa mwisho wa kwisha yule babako alikuzaa hakuna pahali unaruhusiwa kumkosea heshima hata kidogo kama ilivyoshuka aya katika munasaba wa Saad ibn Abi waqas na ukae nao kwa vizuri wazazi wako wawili hata wakawa mushrikina babako mushrik lakini kaa naye kwa vizuri mamako ni mushrika kaa naye kwa vizuri na huko mlingania mushrik lakini mlinganie kwa vizuri mamangu haya mambo ya shirki mimi naona si sawa si vizuri haya mambo wewe yatakwenda kukupeleka katika itakutia katika balaa mwangalie Ibrahim alayhi salam alimuita vipi babake ya abati kwanza mwambia nini ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani siya ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna li shaytani wali ya abati ya inni nini la ta'budi shaytan tushataja eh lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka shay'a maneno mazuri maneno matamu yote yanaanza na ya abati yote na hii wanazuoni wa fiqh da'wa wanasema hadha min a'zami asalib ar-rifq hii ni moja katika uslubu mkubwa wa rifq unapomwita mtu ya kisha ukampa na chao chake Luqman amwambia mwanawe ya bunayya Ibrahim alayhi salam amwambia babake ya abati huyo baba akitaka sitaki atasikia tu maneno mazuri ya abati wewe ndio babako oe buda hakuna mambo kama hayo katika dini mwambie babako ya abati mamako ya umma ya ummi maneno mazuri hata kama nako, hata kama ni makosa ya shirki hujapewa ruhusa wewe kwenda kumdharau au kwenda kumtukana au kumwambia maneno mabaya hata kidogo maneno mazuri wazi ikhwan iko wazi nafikiri hii nukta funzo la tatu anaendelea kusema ibn hajar al-asqalani al-hafiz katika fathul bari bado anaendelea kutupa faida anachambua hii hadithi anatupa faida bado katika hadithi hii anasema annahu hadithi hii vile vile inatufahamisha ya kwamba man umira bil ma'ruf yule anayeamrishwa mambo mazuri yambaghi lahu an yaqbal inampasa akubali walau lam ya'rif al-amir hata kama yule anayemwamrisha hamjui sikiza maneno ya kitaalamu mazuri hayo Imam al-Hafidh Ibn Hajar ameichambua hiyo hadith akafanya istinbat akakupa hiyo faida nzuri kabisa sasa wewe isajili uende ukaitekeleza akwambia man umira bima'rufin yule anayeamrishwa kufanya mambo mazuri yambaghi lahu an yaqbal inampasa inambidi akubali ukiamrishwa ukiambiwa fanya mambo mazuri haya dalili yake ni hii na hii na hii Allah Mola wetu asema hivi na mtume wetu kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi na hivi sasa ukishambiwa maneno hayo wewe mal ladhi yajibu alayka wa mal ladhi yanbaghi laka eh an takbal ukubali kisha ibn hajar asema walau lam ya'rif al-amir hata kule hata kama yule anayekuamrisha wewe humjui fuata ni kama huyo bibi yule mwanamke sahabia alipoambiwa ile maneno maneno ya amru bil ma'ruf aliambiwa ittaqillaha wasbiri hal kana ta'rifu al amir lam takun ta'rifu al amir lakin kana yanbaghi laha an taqbal ilikuwa inampasa akubali lakini hakukubali yale maneno kwa sababu kulikuwa ikatokea kasoro kwa sababu ya kwamba hakumjua yule aliyemwamrisha na pindi alipomjua aliyemwamrisha alijuta mpaka ile hofu iliyomjia katika riwaya ya Muslim ni kama hofu ya mtu aliyejiliwa na mauti ule msiba wa mtoto wake akausahau angalia mapenzi ya masahaba juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa wewe wamjua yule bwana akaambia simjui akaambia yule ni rasulullah alishtuka yule mwanamke ile huzuni yake yote yule mtoto akaisahau sasa ikawa hamu yake na ghamu yake kubwa nani ni mtume alayhi salatu wasalam namna alivyomkosea akaondoka mbio mtoto wake pale ashamsahau kuisha mambo ya mtoto akaenda ila ila baiti nabii sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hili ni funzo la tatu ya ikhwan ayuhal akarim tuwe na msimamo huu tunapoambiwa maneno mazuri tunapoamrishwa bil ma'ruf tunapokatazwa anil munkar wewe usiangalie anayesema nani wasema huyu anayesema maneno haya ni nani paka nimjue kwa nini unataka kumjua wewe umesomewa aya eh umesomewa hadithi ndio na yale marejeo na zile na zile reference ulizopewa si ni reference za ku, za kutegemeka sio reference ambazo ni za makosa ndio fata yale mengine wachana nayo mambo ya kumjua yule anayezungumza kabila gani atoka wapi ni mwarabu au si mwarabu ni rangi mweupe ni mwekundu ni mweusi yote haya ni mambo ya upuzi hayana pahala katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litaarafu inna akramakum inda Allahi atqa haya ni mambo ya kidunia rangi lugha makabila tumeletewa sisi ili tupate kujuana yule mwenzio kule upate kujuana naye na yule anaishi kule upate kujuana naye ni mambo ya kidunia lakini katika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zote hizi hazina thamani wala hazina hazina mipango yoyote wala hazina uzani wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mizan mbele ya Allah jalla jalalu inna akramakum inda allahi atqakum full stop kwisha kwa tuwe na msimamo huu man ataka bil ma'ruf taqbal man ataka yanha yanhaka 'anil munkar taqbal min wa in lam ta'rifhu hata kama umjui tunasongea mbele katika fundisho lingine linalofuata anaendelea kusema al-Hafidh ibn Hajar yote bado ni maneno ya al-Hafidh ikhwan anaendelea kuchambua hii hadithi anadondoa faida moja baada ya nyingine ili ujue umuhimu wa kusoma hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na ujue zile faida zilizomo ndani yake sio kusoma tu hadithi moja aya hii tushaisoma tushamaliza twende katika nyingine a a sio hilo lengo lengo unachukua hadithi moja unazama ndani katika yale mafundisho unadondoa moja baada ya nyingine kisha unatekeleza ndio uende mbele fundisho lingine anasema al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayh anasema fihi at-targhib fi ihtimal al-adha عند بذل النصيحه ونشر الموعظه maneno machache lakini mazuri yani maneno mazito maneno haya hasa yanawahusu nani yanawahusu wale walimu na maduati sasa wale walimu walimu wote na madua wasikie maneno haya kwa makini makini sana watu wote pia wanafaidika lakini wale maduati ndio wanafaidika zaidi na maneno haya anasema at-targhib fihi at-targhib hadithi hii ndani yake inatilia mkazo inasisitiza fi ihtimali al-adha inasisitiza muislamu yule anayefanya kazi ya da'wa astahmili astahimili wakati gani anasema inda badhli an-nasiha wakati wa kutoa nasiha wakati wa kupeana nasiha wa nashr al mawidha na wakati wa kueneza mau'idha lazima uwe unasisitizwa lazima uwe na moyo mzito wa kubeba udhia lazima uwe na moyo mzito kubeba nini wa kubeba udhia kwa sababu lazima utaudhiwa haya maneno aliyoambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya kuudhi bila shaka lakini rasuluna alhuda rasulul huda almustafa sallallahu alaihi wasallam alikuwa dharaba lana arwa amthila alitupigia mifano iliyokuwa juu kabisa ya akhlaq mifano iliyokuwa juu kabisa ya da'wa ila Allah wa madha yakunu alayhi ad-da'iya min al-akhlaq yale zile akhlaq ambazo atakio awe nazo da'i wa innaka la'ala khuluqin adhim alipopewa yale maneno ya kuudhi akashika njia taratibu akaondoka kenda zake hakushindana hakuleta hakujibizana naye yule mwanamke maana yule mwanamke wakati ule ajua yuko katika hali ya nini hali ya huzuni tuelewana ikhwan yuko katika hali ya huzuni na hali mbaya angeanza pale ku, kumpa maneno mengine yule bibi pengine angezungumza maneno mabaya zaidi na yule ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam singeangia katika madhambi makubwa mtume akatumia hikma na akhlaq kwa hivyo akastahimili ule udhia akastahimili akenda zake wewe leo mtu akaja akakwambia achana na mimi wewe achana na mimi bwana hayo mawaidha yako nenda katoe msikitini huko achana na mimi bwana wewe achana na maisha yangu this is none of your business this is none of your si maneno yanasema ikhwan ama yasemwe maneno yanasema wanaambiwa madai ya saa nyingine wanaambiwa this is none of your business wewe angalia maisha yako nenda katoe da'wa da'wa zako msikitini huko ah maneno yakudhi sasa ushaambiwa katika hii hadith fihi at-targhib ala ihtimal al-adha beba udhia miza stahimili nenda mbele hiyo ni moja katika kazi ya da'wa unaifanya ni lazima uwe na subra utakutana na mambo kama hayo bila shaka usione kwamba kazi ya da'wa ni kazi inashuka namna hii taratibu vizuri kabisa bila ya kuudhiwa bila kupata maneno mabaya bila kupata maneno ya kejeli a a hakuna da'wa namna hiyo na ukifanya da'wa namna hiyo dua da'wa yako kuna pahali na makosa da'wa hiyo yako kuna pahali na nini ina kasoro hebu nenda kaiangalie tena vizuri kwa sababu labda wewe wawapa watu maneno ambayo wanafuraha wao wanafurahia kuyasikia peke yake huambii maneno mengine ya kweli ambayo maneno mengine yanakuwa ni ya kuwagusa kwa sababu ukianza kuzungumza maneno ya kweli watu eh, wataguswa na watu wakiguswa wataudhika watu wakikudhika watakuja watakwambia pale wakikwambia sasa na wewe unastahimili unavumilia na usiseme ah ule msikiti ule bwana ah siwezi kabisa kwenda kutoa mawaidha mimi kwa nini ule ni msikiti wa makureshi kuna baadhi ya misikiti yashapewa majina namna hiyo unaambiwa huu ni msikiti wa makoresh kwa nini msikiti wa makoresh ati vile vile walivyokuwa makoresh zamani na ule udhia wao ah. a'udhu billah ule msikiti unjaa makoresh tena atakwambia kabisa kuna Abu Jahli pale kuna Abu sijui nani wako ndani pale wako pale ndani ah, ah hakuna mambo kama haya wewe stahimili استحمله اصبر على الاذى فقد صبر من من قدوتنا وامامنا المصطفى صلى الله عليه وسلم kiongozi wetu na imamu wetu alituonesha mfano wa kusubiri na huku tuambiwa katika sura al-ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sasa mimi na wewe tuudhiwa kidogo yule pale audhiwa hivi asema darasa sitoi tena mawaidha sitoi tena kabisa pale sitoi tena mawaidha hata kwa nini ah. <laughs> hakuna maneno kama wewe unastahimili hata ukatokana unakwenda mbele unamiza unasonga mbele wazi haikwan twende mbele fundisho lingine linalotokamana na hadithi hii itakuwa ni faida ya 5 au ya sita الخامسه الفائده الخامسه هي الفائده الخامسه tunaitoa kutoka kwa mwanachuoni mwingine sasa maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani tumemaliza tunafungua kitabu kingine kitabu hicho ni sharhi ya sahih Muslim iliyotungwa na mwanachuoni al-Imam an-Nawawi al-Minhaj al imam an nawawi al minhaj sasa ukenda katika kitabu cha al-minhaj cha al imamu an-nawawi akaongeza faida zingine mbali na hizi alizotaja ibn hajar tuko pamoja ikhwan au mmechoka tunaendelea vizuri pamoja haya al hafiz uh, al imamu an-nawawi rahimahullah ta'ala anasema katika sharh yake ya imam muslim anasema katika hadithi hii kuna faida hii ifuatayo ya nyongeza mbali na zile alizotaja ibn hajar anasema fadlu al-i'tidhari li ahli al-fadl اذا حصل من الانسان سوء ادب hapa katika hadithi hii asema imam an-nawawi asema katika hadithi hii kuna faida hii ifuatayo sikiza hii hadithi kama hii faida kwa makini asema fadlu al-i'tidhar katika hadithi hii tunabainishiwa fadhila na umuhimu na ubora wa muislamu kuomba na kutaka radhi pale anapowakosea watu walio na fadhila unatakiwa uende ukaombe radhi uende ukaombe msamaha uende ukafanye apology hayo ni mafundisho ya Kiislamu kibri chako weka kando kujiona kwako weka kando kabila lako ambalo uliona ni bora weka kando mafundisho ya Kiislamu yanakwambia ikiwa umemkosea muislamu yoyote hasa min ulil fadl wale watu walio na fadhila nenda ukatake ihtidhar ndio maana yule bibi as-sahabia min sahabati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alikimbia mbio mpaka nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam faatat baba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falam tajid indahu bawabin akamwambia ya rasulullah lam a'rifka wa fi riwaya wallahi ma araftuk hiyo nini hiyo ni apology i'tidhar hakusema basi yankwisha ah ishapita yaliyopita yampita ah ah i'tidhar yule uliyomkosea min ulil fadl bal huwa له الفضل كله بعد الله سبحانه وتعالى امامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم alipojua kwamba aliyemkosea na mtume alayhi salatu wasalam alikwenda kataka itidhar kwa hivyo tuambiwa sisi na tutafundishwa sisi waislamu muislamu anapomkosea muislamu mwenziwe na muislamu anapomkosea muislamu hasa yule muislamu mwenzie anayemkosea akiwa ni mtu aliye na fadhila nenda ukamwombe msamaha udhuru i'tidhar si jambo kubwa hutobambuka ngozi wala hutoanguka wala heshima yako haianguki wala jina lako halianguki bali jina lako litapanda juu huyo mwanamke dhikra yake na utajo wake ukabakia musajjalan fi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tuqra ila qiyam saa ikawa historia yake bibi huyo inasoma mpaka qiyam saa hii ni fadhila na sharaf au sio hii ni sharaf akawa mwanamke yule anakumbukwa katika hadithi ya Anas ibn Malik yule mwanamke walikuwa wanamjua akamuuliza Anas bin Malik siku moja moja katika watu wake wa nyumbani saala yawma min al-ayyam Anas ibn Malik ahadan min ahli moja katika watu wake wa nyumbani katika wanawake wenzake wanawake wake wa nyumbani akamuuliza Anas man tilka almar'a yule mwanamke yule yupi akatajiwa akamwambia yule yule mwanamke siku zile alionekana katika lile kaburi ya Gilia kwa hivyo akawa yajulikana kwa sababu amerekodiwa ile historia yake ikawa ni sharafu <clears throat> kwa hivyo wewe hutoshuka daraja leo waislamu wanakoseana mpaka wale watu walio na fadhila wanakosewa heshima wanakosewa manzila wanakosewa sharaf yao inakosewa halafu yule aliyekosa ile heshima kumkosea yule aliye na fadhila aliye na fadhila pengine ni mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa cheo ile yule aliyepewa cheo na madaraka kile cheo alichopewa anafaa kuheshimiwa kwa kile cheo na madaraka hata kama ana makosa wewe mheshimu kwa kile cheo na yale madaraka sisi katika uislamu wetu hatuna katika katika katika mafundisho na katika hadhi nabii sallallahu alaihi wasallam ati kuwatukana viongozi wetu hatuna katika uislamu huo tena waziwazi a a kama kuna makosa anapewa nasaha wana kunatengenezwa timu ya ulin ulil absar اولي العبره اولي العلم اولي الالباب ahlu shura ahlu rai wanakwenda mpaka kwa yule kiongozi wanamwambia ya ayyuhal amir lana alayka kadha wa kadha wa kadha wa kadha fabillahi alayka tunakutaka kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala urekebisha haya mambo hivi na hivi na hivi lakini sio kullu furada minan nas asimama huyu asimama yule asimama yule atukana a a حي هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي الاسلام تفهموا من maneno يا اخوان vizuri sasa kwa hivyo asli ya kusema maneno haya ni kwamba pale anapokosewa yule mtu min ulil fadhl ulil fadl atakiwa wewe unapomkosea nenda kamombe msamaha eh bwana mimi siku zile nakukosea bwana masahaba walikuwa wakifanya hivi sahaba tu rasulillah na wao ni ulil fadhl ulil fadl walikuwa wakifanya hivi Abu Bakar as-Siddiq na Umar ibn al-Khattab wako juu kabisa baada ya nabii sallallahu alayhi wasallam wako juu sisi hatuwezi kuwafikia hata kwa nini na ilipotokea baina yao kidogo ile ile mgongano kidogo na ile ile friction ya kawaida ya kibinadamu walitakiana radhi walitakiana radhi Umar bin Khattab alikwenda kwa Abu Bakar as-Siddiq akamwambia nakutaka umoe mtoto wangu Hafsa amwambia Umar amwambia nani Abubakar Siddiq anampa ofa amoe moe mtoto wangu binti yangu Hafsa si aibu leo maneno haya waislamu wataona ni mambo ya aibu haya ni mambo yalifanywa na nani khairu salafil umma sahabatu rasulillah tena nani kibaru sahaba tena nani khulafa an-nabii sallallahu alaihi wasallam khalifa wa mtume alaihi salatu wasallam mtu anakuja anatoa ofa ya binti yake anampa mtu mwema amwambia mimi nakuwa na wewe ni mtu mwema kwa hivyo leo wewe baba ukuja ukifanya au ndugu si jambo la aibu ukasema ah mimi nitafanyaje jambo asalala ah wewe vipi bwana hakuna mambo ya vipi bwana mambo yalifanywa na Umar bin Khattab na Abu Bakar Siddiq mimi na wewe tutawafikia wapi akamwambia Abu Bakar Siddiq mimi nakupa Hafsa umoe Abu Bakar Siddiq alinyamaza kimya eh, Umar eh, nani Abu Bakar Siddiq afwan akanyamaza kimya kabisa hakujibu hata neno moja akanyamaza kimya kabisa no Umar akashtuka mbona hukujibu hata neno bwana ya Abu Bakar mimi nakupa ofa binti yangu Hafsa Hafsa a'ridhaha alayka Abu Bakar Abu Bakar kimya akamwangalia tu no ikamgusa sana Umar bin Khattab radiyallahu anhum ajma'in ikamgusa ikamuumiza sana roho sasa akahisi binadamu wa huwa man huwa lakini pamoja na hayo huwa bashar au la bashar akaguswa na ile tasarruf na ile tasarruf na ile tasarruf ya ya Abu as Siddiq alipoiona ikamgusa Umar bin Khattab ah, hata kujibu hakunijibu bwana hakuniambia ndio hakuniambia la hakuniambia ngoja nitafikiria kimya wewe leo ndio kumwambia mtu wako mimi nitakuomoa binti yangu bwana akuangalie alafu akwambia taonana ah, wewe utaonaje bwana si lazima utasikia kitu katika moyo sawa wala la kwani sasa ile akaisikia Umar bin Khattab ikamgusa baada ya kidogo akaja akasikia Umar bin Khattab mtume sallallahu alayhi wasallam salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ameleta uposi wa Hafsa sallallahu alayhi akamoa Hafsa baada ya kumoa Hafsa khairi katimia nikaha ikamalizika kisha Umar bin Khattab lile jambo likawa la mkera akamfuata Abubakar as-Siddiq akamwambia ya Abu Abubakar Abu Bakar Siddiq afwan ndiye aliyemfuata Umar angalia sahaba namna gani i'tidhar sasa Abu Bakar Siddiq ndiye akamfuata nani Umar i'tidhar na Abu Bakar Siddiq بعد النبي صلى الله عليه وسلم أح أول من بشر بالجنة angalia manzila yake iko wapi lakini hakuitumia ile manzila akasema mimi mimi mimi ah ah pamoja na kwamba mtume alayhi salatu wasalam alimpa bishara zote za khairi zote asema arathu alislam ala kulli ahad nilipeleka uislamu kwa kila mtu ma aradtu alislam ala ahad katika riwaya ma aradtu alislam ala ahad illa kanat lahu kabwa hakuna mtu yote ambaye nampelekea uislamu isipokuwa kwanza alisita sita, sita. إلا أبا بكر أو ما عدا أبا بكر isipokuwa Abu Bakar fa innahu lam yatalatham Abu Bakar hakusita nilipomwambia tu uislamu ndio huu alisema amantu billah wa bima jaa anillah wa amantu annaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale pale sasa hii haikumfanya Abu Bakar akajiona a a alimfuata Abu Umar akamwambia ya Umar ewe Umar la'allaka wajadta fi nafsika huenda wewe siku hizi siku zile ilikugusa katika moyo wako indama arafta alayya hafsa <clears throat> uliponipa <clears throat> nadhani ilikugusa pale uliponipa hafsa ni moe ilikugusa kwamba mimi nilinyamaza kimya nadhani ilikugusa ewe Umar ukaona vibaya Umar bin Khattab hakusema urongo wala hakufanya mujamala kuna watu wengine wafanya mujamalat katika dini hakuna mujamala hao huyu ni Umar al-Faruq hakuna mujamala na Abubakar as-Siddiq hakusema ah yani ah yani ilikuwa kawaida hakuna alimwambia ukweli alimwambia ajal kweli kuna kuficha kweli nilisikia vibaya mimi nilikupa ofa binti yangu ngakwambia ya babakar umoe wewe ukanyamaza kimya ili nigusa Abu Bakar Siddiq ampa i'tidhar akamwambia pole kisha amwambia sasa mueleza sababu kwa nini alinyamaza kimya amwambia kwa sababu mimi nilikuwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaja Hafsa na nikajua kuwa alikuwa na raghba ya kumoa kwa hivyo ikawa mimi sina ruhusa wala amri ya kuifichua siri ya mtume sallallahu alaihi wasallam hasa nikikwambia yes na mtume ashatoa ishara ya kumoa Hafsa, wewe unaje haya maneno yanakwenda? Hayo maneno hayawezi kuwa sawa. Na nikikwambia la, vile vile itakuwa mimi utaniuliza kwa nini? Itabidi mimi nikupe nifichue siri ya mtume alayhi salatu wasallam. Ikawa sina jawabu. Kukwambia ndio siwezi, kukwambia la siwezi. Kwa sababu siwezi kusema ndio na mtume alayhi salatu wasallam ashaonesha nini? Ashaonesha raghba na siwezi kukuambia la kwa sababu itanibidi nifichwe siri ya mtume alayhi salatu Abu Abubakar akamwambia rahimakallah ya Bakar Mungu akurehemu Bakar Siddiq hakadha kana sahaba radhiyallahu anhum wa ardaahum nuwasil ba'da al-adhan tumekamilisha ikhwan faida hii imemalizika sasa tumebakia na faida moja ya mwisho ya sita ili tukamilishe hadithi hii tumalize ndipo twende mbele walakin hadithi هي فائده faida hii ya sita ni faida ambayo ndani yake imechanganyika na hukmun fiqhiyun na hukmu ya kifiqhi hukmu yenyewe ya kifiqhi inahitajia ufafanuzi ndani kidogo sasa mimi ningependelea tuzungumzie masala haya tukiwa na wakati mzuri sidhani kama hizi dakika pengine chache zilizosalia zinatutosheleza. Tunaswali dakika saa mbili na dakika ngapi? kumi. Zimebaki dakika ngapi? mbili. Hazitoshi. Tano. Sidhani kama zinatosha kwa sababu haya masala yanataka ufafanuzi kidogo. Na kuna kuna inabidi tuingie kidogo deep ndani mpate kuelewa sababu ni masala ya khilaf. Na mimi ningependa kuyataja kwa makini kwa vizuri tuyachambue ili mkitoka hapa mtoke na fahamu kamili nzuri sio mkatoka hapo mmetatizika ah mbona hivi na mbona tunasikia hivi a a masala yenyewe ya ikhwan tuyataje kabisa tunasema hivi wanazoni wanasema istadalla bihadha alhadith alqailuna بجواز زياره المراه المقابر او القبور حديثه ni dalili ya wale wanazuoni waliosema ya kwamba inafaa mwanamke kuzuru makaburi tuelewane vizuri ya eh, tuelewane vizuri kama umechoka tuambie sasa sisi tushachoka sababu haya masala ni magumu kidogo tutaingia ndani kuna khilaf tutaje kauli hii tutaje kauli hii dalili ya kauli hii na dalili ya kauli hii mpaka mwisho sasa na mimi pia naona kwa sababu ya wakati na nyinyi mmechoka tuyapeleke mbele, kama tutakubaliana inshallah. Tamam, mkitaka tutayamaliza tutayamaliza, hakuna mushkil, lakini kwa vile ni masala ni mapana kidogo, tutaishiria tu ishara, halafu tutakuja kuyakamilisha kwa makini inshallah katika darasa inayokuja. Lakini anwani ya masala haya ni kwamba hii faida ya mwisho, hukumu ya mwisho ya tatu ya, ya sita ya mwisho inazungumzia masala ya mwanamke kuzuru makaburi. Je, inafaa au haifai? sasa tuna rai mbili za wanazuoni ambazo ni mashuhuri kuna rai zingine lakini tunataja zile rai ambazo ni mashuhuri zinajulikana zaidi tuko pamoja ikhwan kuna rai zingine ambazo zinasema ziyaratul qubur ni wajibatul mutlaqa rai zingine zinasema makruha kwa ala nisa rai tofauti tofauti lakini sisi tunasimama katika zile rai mbili ambazo ni mashuhuri rai mbili rai hii inamhusu mwanamke peke yake kwa sababu upande wa wanaume khilaf hakuna isipokuwa ndogo peke yake hakuna ijma katika masala haya iko khilafu ndogo lakini uh, kauli ambayo inatambulikana ina na inajulikana kwa wanazuoni ni kwamba ziara ya makaburi kwa wanaume inaruhusiwa bali ni sunna hasa jambo ambalo limekokotezwa kuntu nahaitukum an ziyarati quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhir iko wazi nafikiri hadithi hii wengi wetu tutajua sasa hapo hakuna mushkil kwa wanaume sasa tuje kwa wanawake je wanawake nao wanaruhusiwa kuzuru makaburi au hawaruhusiwi sasa hadithi hii tulionayo ni moja wapo bali ni moja katika dalili zilizo za nguvu ambazo wanazuoni wamezitegemea wale waliosema kwamba inajuzu mwanamke kuzuru makaburi kwa sababu anasema wa mawdhi'u dalala min alhadith pahala pa ushahidi katika hadithi hii anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam lam yunkir alaiha qu'udaha inda alqabr yule mtume mtume alayhi salatu wasalam hakumkataza yule mwanamke wa kisahaba alipomona amekaa kaburini hakumkataza sasa asema al-Hafidh Ibn Hajar maneno haya ni ya Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari asema wa taqriruhu hujja na taqriri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni hoja au si hoja ni hoja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam imebeba mambo yafuatayo ukiulizwa nini maana ya hadithi unasema al-hadithu هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول au fi'lin au sifatin au taqrir sasa hii taqrir ndio hii hapa kwa hivyo taqriri ni kile kitu ambacho mtume alayhi salatu wasalam amekiona kinafanywa na asikikataze maana yake ni kwamba amefanya nini amekikubali amekipitisha hiyo inaitwa taqriri kwa hivyo wanasema wanazuoni kama hivi al-Hafidh Ibn Hajar anasema wa taqriruhu hujja na hapa katika hadithi hii imepita takrir au haikupita takrir imepita takrir takriri yenyewe ni kwamba alimwona yule bibi amekaa kwenye kaburi hakumwambia wewe mbona umekaa hapa kaburini na mimi nimekataza watu wasikae kaburini wanawake wasizuru makaburi kwa sababu hoja ya wanazuoni waliokataa wanawake wasizuru makaburi ni hadithi ya Abu Huraira alladhi rawahu Tirmidhi fi jami'i ina inasemaje la'ana Allahu zawaratil qubur Allah subhanahu wa ta'ala amewalani wanawake wanaozuru makaburi kwa wingi hii ni hoja yao sasa wanasema kama ingelikuwa haifai hapa katika hadithi hii na hii hadithi ni mutafaqun alayhi hii hadithi inayokataza ni hadithi amepokea Imam Tirmidhi hadithi inayokubali kwa takrir ni hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari na Muslim a'la darajati as-sihha limadha li'annahu muttafaqun alayh tuko pamoja ikhwan tuache hapo hatujamaliza tuache hapo kwa sababu ya wasaa na wakati au tutoshi lakini insha Allah taala tutakuja kukamilisha maneno haya katika darasa inayokuja biidhnillah taala وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته